Neka je salavat i salam na njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallame, na njegovu častnu porodicu, sve ashabe koji i do sudnjega dana. E, Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje blagodati, dobrote i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju milost prema nama još više poveća, pruži. Doista Allah subhanahu wa ta'ala je sveznajući i mudri. Polazeći od Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ doista toga dana neće vrijediti imeci, niti će vrijediti potomstvo, već će vrijediti samo čisto srce s kojim dođe se, dođe se pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I polazeći od riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallame, doista u tijelu postoji jedan organ. Ukoliko je on zdrav, zdravo je cijelo tijelo. Dok ukoliko je on bolestan, neispravan, neće biti ispravno Biće bolesno i cijelo tijelo ela wahiyal qalb kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam na kraju a zar to nije srce pa je velika nasušna potreba da sve jedan vjernik i sve jedna vjernica pozabave se svojim srcem svojom unutrašnjosti da je izgrade upravo onako kako su izgradili svoju spoljašnjost i nama je dobro poznato kroz šerijaske tekstove da čak unutrašnja djela a vidimo dakle iz ova prethodno spomenuta dva šerijatska teksta, da unutrašnja dijela su i itekako, itekako bitnija kod Allaha subhanahu wa ta'ala i dobro vam je poznat hadis Allahovog poslanika alihi salatu salam također, da Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u naše izglede, već gleda u naša srca i gleda u naše dijela. Pa polazeći od svega toga i od te velike potrebe sve jednog vjernika i vjernice, večeras također govorimo o jednom srčanom dijelu, srčanom ibadetu i takako i takako prijeko potrebnom da se nađe kod nas. A to je kao što ste mogli čuti, šukr, zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Šukr, zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala jedno je od najboljih, jedno je od najboljih srčanih ibadeta, srčanih dijela. Jedno je od posebnih imanskih stanja, kojim se istinski vjernik, istinska vjernica moraju odlikovati. Na posebnost i veličinu ovog srčanog ibadeta, šukra, zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, ukazuje, draga moja braćo i cijenine sestra i činjenica da mnogobrojni drugi srčani ibadeti nalaze se u ovom srčanom ibadetu. Mnogobrojni drugi srčani ibadeti nalaze se u ovom srčanom ibadetu potpadaju pod njega. Pa tako zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala šukr obuhvata i rida, zadovoljstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. Obuhvata i mahabbet, ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Obuhvata i tavakkul, istinski oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala. Khauf, strah od Allaha, rađa, nadu Allaha subhanahu wa ta'ala. Tefekkur, razmišljanje o Allahu subhanahu wa ta'ala njegovim blagodatima tako da do zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala dolazi tek nakon što vjernik sve ovo osjeti pri sebi. Opiše se svim ovim prethodno spomenutim osobinama kako o svemu tome lijepo i prelijepo govori veliki islamski autoritet Ibn al Qaim alih rahmatullah u svome vrijednom dijelu Medarđu Salikin. Ono što također ukazuje na posebnost ove osobine, na neobhodnost ovog srčanog ibadeta kod svakog vjernika i vjernice – da se moraju naći jeste i to što se naš uzvišeni gospodar Allah Jalla Ala opisao ovom osobinom u mnogobrojnim kuranskim ajetima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara fa inna Allahe šakirun alim pa doista je Allah zahvalni i sveznajući. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ash-Shura inna Allahe gafurun šakur u istinu Allah je onaj koji mnogo prašta i onaj koji je mnogo zahvalan. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Tegabun, Wallahu šekurun halim, Allah je onaj koji je mnogo zahvalan i onaj koji je blagi. Također ono što ukazuje na posebnost ove osobine jeste i njen veliki spomen u Kur'ani Kerimu. U više od sedamdesetak ajeta spominje se zahvalnost Allahu subhanahu na razne načine. Pa ili se naređuje zahvalnost ili se postiče na zahvalnost, ili se hvale Allahovi zahvalni robovi, ili se zahvalnim robovima obećava najljepša nagrada, ili se zabranjuje njena suprotno, zabranjuje se nezahvalnost i sl. I sve ovo ukazuje na posebnost ove osobine i na obaveznost odlikovanja vjernika ovom, ovom osobinom. Dobro, šta je značenje šukra? Šta znači biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala? Prije svega, šukr. Šukr u arapskom jeziku ima značenje spoznaje blagodati i isticanja te blagodati, pokazivanja te blagodati. Dakle, da vjernik spozna blagodat i da je iskaže, da se ta blagodat primijeti na njemu. Pa se tako u arapskom jeziku kaže da betu šekur za dobro ugojenu životinju, čija se ugojenost i debljina, težina, ljepota jasno uviđa. Pa isto tako blagodat koju ti Allah subhanahu wa ta'ala dao, dragi brate i cijene sestro, ta blagodat treba da se vidi na tebi, to je jedan dio tvoje zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovoj blagodati, kada iskažeš tu blagodat. Također se kaže u arapskom jeziku za posudu šekra, za onu posudu kada je napunjena, ispunjena, puna do vrha. Pa se tako isto za šukr kaže dakle spoznaja i jasno isticanja Allahu i blagodati, kao dakle i zahvalnost u svakom vremenu. Da svo svoje vrijeme, dragi brate i cijena sestro, ispuniš zahvalnošću Allahu subhane na njegovim blagodatima. Kao što je ova posuda ispunjena do vrha, isto tako i mi bismo trebali svo svoje vrijeme da ispunimo zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala, jer ćemo vidjeti kroz šerijatske tekstove da smo zbog toga stvoreni. Da cilj našeg stvaranja, dolaska na ovaj svijet jeste zahvaljivanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Šukr. Također se za šukr u arapskom jeziku kaže el i'tirafu bil ihsan, priznavanje dobročinstva, zahvala dobročinitelju na učinjenom dobročinstvu. Također se kaže za šukr u arapskom jeziku ez zijadetu wan nema, porast i uvećavanje, pa nam je dobro poznato kroz šarijetske tekstove, da onaj koji bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, da će mu zasigurno Allah subhanahu wa ta'ala još više i dati, još više uvećati dotične blagodati. Što se tiče terminološkog značenja šukra, dakle značenje šukra u šerijatu, postoje brojne definicije islamskih učenjaka. Jedna od najljepših definicija jeste definicija velikog islamskog autoriteta Ibn Qajma alaihi rahmetullah, koji kaže ash šukra, zahvalnost jeste uticaj, pojava traga ili ostavljanje traga, uticaj Allaho je blagodati na jeziku njegova roba. Da, šta znači biti zahvalan? Znači, dakle, iskazati Allahovu blagodat na jeziku, na jeziku tako što će, što će rob hvaliti svoga gospodara tom blagodati i priznati tu blagodat samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, da ta blagodat ostavi uticaj i na srce njegovog groba, na srce Allahovog groba, tako što će posvjedočiti svojim srcem tu blagodat samo Allahu subhanahu wa ta'ala i voliti ga zbog nje i svoju ljubav uvećati prema Allahu subhanahu wa ta'ala zbog dotične blagodati. I također, treći, treći stepen, uticaj Allahove blagodati na tijelo njegovog roba, tako što će se rob tom blagodati odazvati Allahu subhanahu wa ta'ala i činiti mu pokornost. Znači šukr, zahvalnost jeste dakle svjedočenje Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, iskazivanje Allahove blagodati na jeziku, u srcu i dakle svim svojim, svim svojim udovima. Neke od odlika i zahvalnosti, odlika šukra i za, dakle zahvalnosti u islamu. Dakle, slušajmo ove šerijatske tekstove, razmišljajmo o, njima, o njima i uvidimo veliku potrebu da se odlikujemo ovom osobinom. Da ovu osobinu, dakle, ostvarimo kod sebe. Pa, uzvišeni Allah u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu zajedno je spomenuo zikr i šukr. Zajedno je spomenuo zikr i šukr. To jest zajedno je spomenuo spominjanje njega Allaha subhanahu wa ta'ala i zahvalnost njemu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. A ovo dvoje cilj, draga moja braćo, ovo dvoje jeste cilj stvaranja stvorenja. Stvaranja svih nas. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُولِي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون والله العظيم Ne znam da li ste razmišljali o ovom Kur'anskom ajetu, dakle 152. ajeti sure El bekare u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže vi spominjite mene, pa ću i ja spominjati vas. Allah najbolje zna, ovo je jedan od najupečatljivijih šerijatskih tekstova koji bi nas trebali postaknuti na zikr Allaha subhanahu wa ta'ala, na spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima li veće vrijednosti zikra od ove spomenute? Da li me čujete? Je li me čujete ili prekida? Čujete li me? Da li me čujete? Da li me čujete? Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi spominje zajedno zikr i šukr, spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala i zahvalnost njemu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u 152. ajetu sure Al-Baqara fadhkuruni adhkurkum, vaškuruli, wala takfurun. Vi mene spominjite, pa ću ja vas spominjati. Vi se mene sjećajte, pa ću se ja vas sjećati i zahvaljujte mi se i ne budite mi nezahvalni. Nemojte da mi budete nezahvalni. Ovo je jedan od najupečatljiviji kuranski ajeta šerijetski dokaza koji bi nas trebali podstaknuti na spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Na spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Ima li veće radosti, veće želje, veće nagrade za vjernika i vjernicu da ga Allah subhanahu wa ta'ala spomene kod sebe po imenu? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. 152. ajet sure Al-Baqara. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala vi se sjećajte mene ili vi spominjite mene pa ću ja vas spomenuti. I vi zahvaljujte se meni pa ću i, i nemojte mi biti nezahvalni. Dakle, nema veće radosti, želje, nagrade za vjernika od te da ga Allah subhanahu wa ta'ala spomene kod sebe po imenu. A te Allah subhanahu wa ta'ala večeras sada koji se nalaziš na ovom skupu tebe, dragi brate, sestro, također spomine kod sebe po imenu. Ashabi radijallahu anhum plakali bi kada bi ih Allahu poslanik alihi salatu wasalam obavijestio da ih je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo kod sebe po imenu. Kada bi ih spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala kod sebe po imenu. Također, od odlika šukra u islamu jeste da je Allah subhanahu wa ta'ala zajedno spomenuo šukr i iman pojašnjavajući da zahvalne vjernike, da one vjernike koji su zahvalni kazna neće doticati. Džehennemska kazna neće doticati. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa 147. ajetu Ma jaf'alu Allahu bi'azabikum in šakartum wa amentum. Wa kana Allahu šakiran alima. Allah, Allah vas neće kazniti ako budete vjerovali i ako budete zahvaljivali se Allahu subhanahu doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući i zahvalni. Također, Allah subhanahu wa ta'ala zahvalne robove između svih drugih svojih robova posebno obasipa svojim blagodatima. Od odlika šukra jeste, budeš li zahvalan rob, budeš li zahvalna Allahova robinja, Allahu Đelle Đelaluhu, Allah subhanahu wa ta'ala između svih drugih robova posebno ćete obasipati svojim blagodatima. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am 53. ajetu وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَاُلَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ I tako mi jedne drugima iskušavamo da bi nevjernici rekli zar su to oni kojima je Allah između nas milost ukazao kada Allah subhanahu wa ta'ala vjernicima, zahvalnim vjernicima ukazuje svoje blagodati, obasipa im blagodatima, pa vjernici ne mogu da vjeruju da su oni bolji od njih, pa kažu zar su to oni kojima Allah između nas svoju milost ukazuje, kaže Allah subhanahu alaysa Allahu bi a'lame bi shakirin, a zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni. Zatim, dragi brate i cijenina sestro, svi ljudi se dijeli na zahvalne i nezahvalne Allahove robove. Nema trećih zahvalni i nezahvalni. Pa su Allah, Allahu subhanahu wa ta'ala najmrži od svega nevjerstva i nevjernici, odnosno nezahvalni i nezahvalnost, a najdraži su mu od svega zahvalnost i zahvalni. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala rekao u suri Al-Insan ili suri Ad-Dahr trećem ajetu Inna hedejna hussebile imma šakiran wa imma kefura. Mi smo čovjeku pojasnili put. Allah subhanahu wa ta'ala pojasnio nam je put u tančine kroz svoju knjigu ili kroz vjerodostojni sunnet svoga poslanika Muhammed alihi salatu wasalam nije ostala ni jedna dobra lijepa stvar, ni jedno lijepo dijelo, dobro dijelo, korisno za nas a da nas Allah subhanahu wa ta'ala o tome nije obavijestio kroz svoju knjigu ili kroz vjerodostojni sunnet svoga poslanika nije ostalo ni jedno loše dijelo, ni jedno zlo ono što je štetno nama a da Allah subhanahu wa ta'ala nije ukazao i upozorio na njega kroz svoju knjigu i kroz sunnet svoga poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Zar Allah nije rekao, ma farratna fil kitabi min šej, doista mi u knjizi nismo ništa izostavili. Zar Ebu Derda radijallahu ta'ala nije rekao, nije otišao Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, nije preselio, a da nas nije obavijestio o svemu, pa čak i onoj ptici koja leti iznad nas. Dakle, o svemu smo upoznati. I ovaj put, koji vodi do Allaha subhanahu wa ta'ala, do njegova zadovoljstva, do prelijepih dženneta i uživanja u njima, Allah subhanahu wa ta'ala je pojasnio. I taj put je jasan u njegovoj knjizi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala stoga, inna hedejnahu sabile imma šakiran wa imma kefura. Doista mi smo čovjeku pojasnili pravi put, pa je on ili zahvalan ili nezahvalan. Pa je čovjek ili zahvalan ili nezahvalan. Pa se dobro ispitajmo, provjerimo, izvagajmo, jesmo li zahvalni ili nezahvalni. Trećih kod Allaha subhanahu wa ta'ala nema. Također, uzvišeni Allah stavlja na iskušenja svoje robove, kako bi se među njima obistinilo ko je zahvalan, a ko nezahvalan. Allah subhanahu wa ta'ala stavlja nas na iskušenja, da se obistini, Allah subhanahu wa ta'ala sve zna, Allah subhanahu wa ta'ala najbolje sve poznaje, Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala želi da se obistini među svim ljudima i da to svjedoci zabilježe i da to meleki zabilježe i da zemlja može tome svjedočiti i svi drugi svjedoci da mogu tome svjedočiti ko je bio zahvalan, ko je bio nezahvalan. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje poznaje. Prije nego što nas je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu svoga sveobuhvatnog znanja, znao je ko će od nas biti zahvalan, ko nezahvalan, ko će ući u džennet, ko će ući u džehennem. Međutim, da se obistini pred drugima pa Allah subhanahu wa ta'ala stavlja nas na iskušenja zbog toga. Stoga, iskušenja od Allaha subhanahu wa ta'ala prihvatimo na najljepši način. Prihvatimo na najljepši način, kao odnos najmilostivijeg prema svome, prema svome robu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi spominje riječi Suleimana, alaihi salatu wasalam, koji je rekao, kako se spominje u suri An-Naml 40. ajetu, rekao je Suleiman, Hada min fadli rabbi, ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم Ovo je blagodat moga gospodara kojom me iskušava. Da li ću zahvalan ili nezahvalan biti? Ako je zahvalan, u svoju korist je zahvalan. Ako je nezahvalan, pa gospodar moj je neovisan i plemenit. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala obećava zahvalnima da će im svoje blagodati prema njima povećati. Budu li zahvalni, Allah subhanahu wa ta'ala zasigurno svoje blagodati će povećati svojim zahvalnim robovima. Pa kaže Jalla Jalaluhu, وَإِذْ la رَبُّكُمْ لَإِنْ la in kefertum inna إِنَّ la لَشَدِيدٍ Kaže Allah subhanahu wa ta'ala kako stoji u prijevodu značenja sedmog ajta sure Ibrahim i sjetite se kada je vaš gospodar obznanio, objavio, razglasio, ako budete zahvalni, ja ću vam zasigurno još više dati. Le eziden nekum, potvrda na mnoge načine, salamom, sanunom, le eziden nekum, budete li mi zahvalni, ja ću vam zasigurno još više dati. Vole in kefartum, inna da bile šedid. ako budete nezahvalni, pa doista moja kazna je žestoka. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala je zadovoljan sa šukrom, zadovoljan je sa zahvalnošću i zadovoljan je svojim zahvalnim robovima, odnosno jedan od puteva za dobivanja Allahova subhanahu wa ta'ala zadovoljstva jeste i šukr, zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Svi mi, dragi moji brate i cijena sestro, nastojimo da nam Allah subhanahu wa ta'ala bude, dakle, naš istinski gospodar, da budemo zadovoljni njime kao svojim istinskim gospodarom, je li tako? Da budemo mi zadovoljni njime, da budemo zadovoljni njime kao svojim gospodarom, Muhammedom sallallahu alihi wa alihi wa sallam kao svojim vjerovjesnikom i poslanikom i islamom kao svojom vjerom. I nastojimo. Međutim, postoji visočiji stepen, je li tako? Postoji visočiji stepen zadovoljstva, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala bude tobom zadovoljan. Da Allah jalla jalalu bude tobom zadovoljan. Pa dakle, put do tog najvisočijeg stepena rila, zadovoljstva, jeste i šukr. Zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Pa kaže Allah subhane u suri Az-Zumer, sedmom ajetu, In tekfuru fa inna Allahe ganijun ankum, wa la yarda li ibadihi l-kufr, wa in teškuru yardahu lakum. Ako vi budete nezahvalni, pa doista je Allah neovisan od vas i nije zadovoljan da pri njegovim robovima bude nevjerstva i nezahvalnosti, a ako budete zahvalni, va in teškuru jardahu lekom, a ako budete zahvalni, on će biti zadovoljan vama. Uzvišeni Allah, osma odlika šukra uzvišeni Allah povećavanje svojih blagodati vezao je za zahvalnost. A Allahovim blagodatima složit se, Allahovim blagodatima i njihovom uvećavanju od strane uzvišenog Allaha nema kraja. Allahovim blagodatima nema kraja. Pa tako isto ne bi trebalo biti, dragi moj brate i cijenina sestro, ni kraja našoj zahvalnosti na Allahovim blagodatima i mi bismo trebali neprestano zahvaljivati Allahu Subhane na njegovim blagodatima. Uzvišeni Allah mnogobrojne nagrade vezao je za svoje htijenje, za svoju volju. Ako on bude htio, oprostit će grijehe. Ako bude htio, primit će pokajanje. Ako bude htio, obskrbit će svoje robove. Ako bude htio, otklonut će od svojih robova nevolje i slično. Dok je nagradu za šukr, za hvalnost, općenito spomenuo Nije uslovio svojim htjenjem, pa je rekao Allah subhanahu u suri Alu Imran وَسَنَدْزِ شَاكِرِينَ I mi ćemo zasigurno nagraditi zahvalne. Rekao je također u drugom ajetu u suri Alu Imran وَسَيَجْزِ اللَّهُ شَاكِرِينَ I Allah će zasigurno nagraditi zahvalne. Deveta odlika šukra. Uzvišeni Allah obavještava nas u svojoj knjizi da je iblisov cilj, da je cilj šeitana, alaihi lanetullah, da odvrati Allahove robove od zahvalnosti njemu uzvišenom. Cilj šeitana, iblisa, jeste da nas odvrati od zahvalnosti Allahu. Tako se iblis zavjetovao, kako spomnje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-A'raf 17. majetu, zavjetovao se iblis, thumme la'atijennahum min bejni ejtihim, wa min halfihim, wa an ejmanihim, wa an šema ilihim, wa ektherahum šakiri. Zatim ću im prilaziti ispred njih i iza njih, s njihove desne strane i s njihove lijeve strane, pa ćeš naći, obistinit će se da većina njih neće biti zahvalna. Većina njih ljudi neće biti zahvalna. Dakle, dakle Iblis svim raspoloživim sredstvima nastoji da Allahu i robovi budu nezahvalni Allahu, jer je nezahvalnost nevjerstvo. Nezahvalnost je nevjerstvo, također nezahvalnost je prepreka do Allahovog zadovoljstva, nezahvalnost je razlog gubljenja Allahove blagodati, kako da iblis koji je hasud, koji je zavidnik, gleda da neko uživa Allahove blagodati, a da on ne uživa, upravo zbog ovoga, zbog zavisti kao što nam je poznato izveden je iz Allahove blagodati iz dženneta, stoga svakog trenutka nastoji da odvrati vjernike od zahvalnosti Allahu. Pa budimo svjesni ovog njegovog cilja, i pomozimo se Allahom subhanahu wa ta'ala u borbi protiv njega. Od odlika šukra zahvalnosti jeste i ta, što će malo biti zahvalnih Allahovi robova. Ova osobina neće se nalaziti pri, pri mnogim ljudima. Nalazit će se pri malom broju Allahovi subhanahu wa ta'ala robova. Pa nastojimo, molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od njih. Allah subhanahu wa ta'ala je rekao وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ u suri sebe. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ A malo je mojih zahvalnih robova. Malo je mojih zahvalnih robova. Pa imam Ahmed, alihi rahmetullah, spominje od Omera ibn Khattaba radijallahu anhu, da je čuo Omer jednog čovjeka kako u dovi uči Allahu moj učini me od malobrojnih. Gospodaru moj učini me od malobrojnih. Pa ga je Omer upitao kakva je to dova? Šta misliš pod ovim riječima? Pa je čovjek rekao o vođo pravovjernih. Zar Allah nije rekao وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ a s njim nije vjerovalo osim malo njih, s njim Nuhom, alihi salatu wasalam, nije vjerovalo osim malo njih. Zar Allah nije rekao وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ a malo je mojih zahvalnih robova. Zar Allah nije rekao wa inna kathiran min al-khulata ila yabghi ba'dhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu s salihat wa qalilun ma hum Mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima ne čine nepravdu jedino oni koji vjeruju i čine dobra djela a takvih je malo wa qalilun ma hum a takvih je malo pa je rekao Omer sadakt istinu si istinu si rekao zatim ono što bi nas trebalo podstaknuti, da se odlikujemo ovom osobinom, da nastojimo da budemo Allahu subhanahu wa ta'ala neprestano zahvalni, jeste i to što Allah subhanahu wa ta'ala ovom osobinom opisuje svoja najbolja stvorenja, opisuje svoje vjerovjesnike i poslanike. Pa tako opisuje prvog poslanika kojeg je poslao stanovnicima zemlje, Nuh alihi salatu wasalam, sa šukrom, sa zahvalnošću. Pa kaže Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala u suri Al-Isra, trećem ajetu, ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعْ نُوحِ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا O potomci onih koje smo s Nuhom nosili na lađi, doista je on bio rob zahvalni. Spomni Allah subhanahu wa ta'ala da je Ibrahim alaihi salatu wasalam bio zahvalan na Allahovim blagodatima. Pa kaže za Ibrahima u suri An-Nahl إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم دويست إبراهيم بيو وجع bio ponizan Allahu subhanahu wa ta'ala i ustrajan u tome, bio pravi vjernik i nije bio od mušrika mnogobožaca, šakiren li en umih, bio je zahvalan Allahu na njegovim blagodatima, Allah ga je odabrao i uputio na pravi put. Također Allah subhanahu wa ta'ala naredio je svome poslaniku Musa'u alihi salatu wasalam da Allahu subhanahu wa ta'ala bude zahvalan na vjerovjesništvu i poslanstvu kojim ga je Allah odlikovao i počastio. Pa je rekao Allah subhanahu wa ta'ala kako se spomnije u suri Al-A'raf Ja Musa inni stafejtuke ala nasi bi risalati wa bi kalami fa hudh ma atejtuke wa kum mina šakirin. O Musa, ja sam te odlikovao nad ostalim ljudima svojom poslanicom i svojim govorom, pa prihvati ono što ti dajem, vakum mine šakirin, i budi od zahvalnih robova. Allah subhanahu wa ta'ala obavještava nas u svojoj knjizi, Kur'an i Kerimu, da njega uzvišenog istinski obožavaju samo oni koji su mu zahvalni. Da mu istinski tevhid priznaju samo zahvalni Allahu robovi, a malo je njih A malo je Allahu i zahvalnih robova. Dok onaj koji je nezahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima taj i nije od onih koji mu istinski iskreno čine ibadet. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Baqara 172. ajetu وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ I Allahu budite zahvalni ako samo njega obožavate, ako samo Allaha obožavate, budite mu zahvalni. Prvo što je Allah subhanahu wa ta'ala oporučio insanu kada postane razuman, kada postane razuman, jeste da bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala zatim svojim roditeljima. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u suri, u suri Lukman u suri Lukman 14. ajetu وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَسِيرِ I mi smo čovjeku oporučili da bude dobročinitelj prema svojim roditeljima, majka njegova ga nosi, a njeno zdravlje trpi i ona ga doji u toku dvije godine, zato budi zahvalan meni, zatim roditeljima svojim, meni ćete se na kraju svi vratiti. Meni ćete se na kraju svi vratiti. Šukr, zahvalnost, cilj je stvaranja ljudi. Cilj je našeg dovođenja na ovaj svijet i oblikovanja našeg u najljepšem skladu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nahl والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة la'allakum tashkurun la'allakum tashkurun Allah vas izvodi iz stomaka vaših majki vi ništa ne znate i daje vam sluh i vid i razum vam daje da biste bili zahvalni da biste Allahu bili šakiri zahvalni također zahvalnost je cilj sprovođenja naredbi i klonjenja onoga što je Allah zabranio cilj objavljivanja naredbi i zabrana i sprovođenje naredbi i klonjenja onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio jeste jeste zahvalnost. Cilj svega toga jeste šukr Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalnost Allahu Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. I Allah dželle dželalo o tome govori u brojnim kuranskim ajetima u svojoj plemenitoj knjizi. Jedan od tih kuranskih ajeta jesu i riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ فَاتَّقُوا اللَّهَ la'allakum tashkurun. Allah vas je pomogao i na bedru, kada ste bili malobrojni, zato se bojite Allaha, zato se bojite Allaha da biste bili zahvalni. A bogobojaznost jeste sprovođenje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, a klonjenje onoga što je Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala zabranio. Budite bogobojazni, činite ono što je Allah naredio, ostavite se onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, da biste bili Allahu Jalla Jalalu šakiri zahvalni. Ibn Al-Qaim alaihi rahmetullah komentaršući ajati sure Al-Fatiha Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Samo tebe obožavamo gospodaru naš i samo od tebe pomoć tražimo Ibn Al-Qaim alaihi rahmetullah spominje 15 odlika šukra zahvalnosti komentaršući ovaj ajet. Pa ukratko, jeli da to spomenem, kaže od odlika šukra zahvalnosti jeste da se zahvalnost nalazi na najvećem, najvisočijem stepenu. Zatim, zahvalnost je iznad stepena zadovoljstva. Naprotiv, zadovoljstvo je sastavni dio šukra i bez zadovoljstva nema ni zahvalnosti. Zatim kaže, polovinu imana obuhvata šukr, zahvalnost Allahu, a drugu polovinu obuhvata, obuhvata sabor, Uzvišeni Allah naredio je zahvalnost, zabranio nezahvalnost, pohvalio je svoje zahvalne robove i opisao ih kao posebna Allahova stvorenja. Zahvalnost Allahu na njegovim blagodatima, Allah subhanahu wa ta'ala učinio je ciljem stvaranja, stvorenja i propisivanja im naredbi i zabrana. Zahvalnima je obećao najljepšu nagradu. Uzvišeni Allah šukr, zahvalnost na njegovim blagodatima učinio je razlogom povećavanja Allahu i blagodati. Učinio je šukr čuvarem Allahu i blagodati. Zahvalni Allahu i robovi okorištavaju se od njegovih ajeta, Allahovih ajeta. Ime svojih zahvalnih robova, šakira, izveo je Allah subhanahu wa ta'ala iz svoga imena, ešekur. Zahvalnost je cilj gospodara kojeg želi da postigne kod svoga roba. Cilj koji Allah subhanahu wa ta'ala želi da postigne kod nas jeste zahvalnost, da mu zahvaljujemo. Uzvišeni Allah je zahvalni, onaj koji se zahvaljuje mnogo, pa je zahvalno opisao ovom osobinom i nazvao ovim imenom i doista je to jedan od najboljih dokaza Allahove ljubavi prema svojim zahvalnim robovima. Da Allah subhanahu wa ta'ala voli zahvalne robove. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio je da će biti malo njegovih zahvalnih robova i kaže zadnja 15. odlika šukra jeste da uz zahvalnost šukr neprestano dolazi povećavanje, uvećavanje Allahovih blagodati. Da bih bio zahvalan Allahov rob, šta moram poznavati? Dakle, kada vidimo ove prelijepe, brojne odlike šukra zahvalnosti, neminovno sve jedan od nas i sve jedna jeli, vjernica odlučuju i zaključuju da se ova osobina mora naći kod njih. Neminovno. Moraju nastojati da se okite ovom osobinom pa da bismo bili zahvalni Allahu i robovi na njegovim blagodatima, šta moramo poznavati? Kako je prethodilo iz riječi islamskog autoriteta Ibn Qayma alaihi rahmetullah u definiciji šukra, da bismo bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, svoje srce moramo ispuniti ljubavlju prema njemu uzvišenom, prema Allahu koji nas obasipa svojim blagodatima svoje tijelo moramo staviti u službu i pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i svoj jezik držati neprestano vlažnim spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala dotičnom blagodati i hvalići ga, hvalići ga njome. Dakle, šukr, zahvalnost, usko je vezana za srce, jezik i udove. Također, da bismo bili zahvalni Allahu na određenoj blagodati, moramo poznavati dotičnu blagodat, spoznati je, i uvidjeti. Moramo spoznati dotičnu blagodat Allaha subhanahu wa ta'ala. Zbog toga nas Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajetima spominje da se sjećamo, da se prisjećamo Allahu i blagodati. Udhkuru ni'met Allah, udhkuru ni'met Allah. Sjećajte se, prisjećajte se, spominjite Allahu je blagodati. Pa vjernik i vjernica da bi bili zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na određenoj blagodati, prije svega moraju spoznati tu blagodat moraju dakle spoznati je i uvidjeti. Pa složit ćemo se. Složit ćemo se ako Bog da kada vjernik spozna neku blagodat, određenu blagodat, za sigurno spoznaće i njenog vlasnika. Onoga koji ga je njome počastio. A to je Allah subhanahu wa ta'ala. A kada vjernik spozna vlasnika blagodati, zavoljeće ga, neminovno a kada ga zavoli, onda će požuriti da mu se zahvaljuje na toj blagodati. Složit ćemo se ako Bog da, da je ovakvo stanje vjernika i vjernice. Kada uvidimo Allahovu blagodat pri sebi, spoznat ćemo bolje i svoga gospodara kroz tu blagodat, zatim ćemo zavoljeti svoga gospodara kroz tu blagodat, a kada ga zavolimo još više kroz tu blagodat, onda ćemo neminovno žuriti da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, i na toj blagodati. Zatim, nakon što spoznamo, uvidimo dotičnu blagodat, tu blagodat trebamo prihvatiti tako što ćemo iskazati svoju ovisnost o vlasniku gospodaru te blagodati, o Allahu subhanahu wa ta'ala. Iskazati svoju ovisnost o njemu. Iskazati svoju veliku potrebu za njim, Allahom subhanahu wa ta'ala. Iskazati svoju manjkavost pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Iskazati da nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario tu blagodat bez da smo je mi zaslužili. Mi nikako, ni na jedan način, blagodati koje uživamo od svoga gospodara nismo mogli zaslužiti, već nam to Allah subhanahu wa ta'ala daje iz svoga dobra i svoje milosti. Zatim, da bismo bili zahvali nakon što spoznamo dotičnu blagodat, prihvatimo da je ona od Allaha subhanahu wa ta'ala tu blagodat, priznamo samo Allahu subhanahu wa ta'ala da hvalimo svoga gospodara, da hvalimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji nas obasipa svojim blagodatima. Pa ćemo ga hvaliti ili općenito tako što ćemo spominjati i hvaliti svoga gospodara po njegovoj dobroti, njegovoj plemenitosti, njegovom dobročinstvu, obilnom davanju, spominjati njegova lijepa imena i uzvišena svojstva koja odgovaraju stanju zahvalnosti poput imena Al-Mannan, Al-Kerim, Dhul Fadlil Azim i slično, ili ćemo ga posebno spominjati po blagodati, dotičnoj blagodati kojom nas je, kojom nas je počastio. I četvrto, da dotičnu blagodat iskoristimo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da dotičnu blagodat iskoristimo u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da, bi, da bih bio zahvalan Allahu rob, moram poznavati Allahu blagodat, moram prihvatiti tu Allahu blagodat i priznati je samo Allahu subhanahu wa ta'ala, moram ga hvaliti, spominjati po toj blagodati i dotičnu blagodat iskoristiti u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, slično ovome Ibn Qayyim alihi rahmetullah na drugom mjestu pojašnjava suštinu zahvalnosti na nekoj Allahovoj blagodati. Na koji način se ispravno zahvaliti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, pa kaže neće rob biti zahvalan svome gospodaru na njegovim blagodatima sve dok kod sebe ne objedini pet temelja sve, sve dok kod sebe ne objedini ovih pet stvari, a to je poniznost prema onome koji ga je počist, počastio svojom blagodati. Kada ti Allah subhanahu wa ta'ala ukaže neku svoju blagodat, nemoj da se uzoholiš njome, već prihvati tu blagodat i budi još ponizniji Allahu rob. Iskaži svoju ovisnost, svoju veliku, neizmjerno veliku, neopisivo veliku potrebu za svojim gospodarom. Iskaži svoju manjkavost i svoju poniznost. Zatim drugo, iskazivanje ljubavi prema onoma, koji ga je počastio svojom blagodati. Kada god ti Allah subhanahu wa ta'ala ukaže neku blagodat, ukaže ti prije svega najveću blagodat Islama imana, ukaže ti blagodat slijedjenja Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, ukaže ti blagodat druženja sa učenim ljudima, ukaže ti blagodat podučavanja njegove vjeri, da se podučiš njegovoj knjizi, Kur'an i Kerimu, da se podučiš sunnetu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ukaže ti blagodat porodice, ukaže ti blagodat potomstva i brojne druge blagodati. Kada ih spoznaš, neminovno tvoja ljubav mora se povećati prema vlasniku tih blagodati, prema Allahu subhana, subhanahu wa ta'ala. Zatim treće, tu blagodat moraš priznati samo Allahu subhanahu wa ta'ala i nikome više. Tu blagodat priznati samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikome više. Zatim četvrto, spominjati Allahu subhanahu wa ta'ala po dotičnoj blagodati, I peto, ne upotrebljavati dotičnu blagodat u grijehu, u grijehu prema Allahu subhane. Dakle, <clears throat> iz prethodno spomenutog mogli smo zaključiti da se šukr, zahvalnost, veže za srce, jezik i udove. Biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala znači biti mu zahvalan i svojim jezikom i svojim srcem i svojim udovima. Pa zahvalnost srcem biva spoznajom da je uzvišeni Allah vlasnik svih blagodati da sve blagodati potiču od njega, da je Allah subhanahu wa ta'ala izvor svega što uživamo. Nažalost, danas većina ljudi ne zahvaljuje istinskom vlasniku blagodati, već onome putem kojih ih Allah subhanahu wa ta'ala počasti dotičnom blagodati. Ne vraćaju se na izvor. Od koga potiče ta blagodat, već zahvaljuju se onome koji mu dostavi tu Allahu subhanahu wa ta'ala blagodat. Pa se slično i kaže u primjeru na arapskom jeziku en nasu jaškurun el mu'abberu wala jaškurun el masderu. En nasu jaškurun el mu'abbera wala jaškurun el masdere. Dakle, ljudi zahvaljuju se onome koji dakle bude posrednik da ta blagodat dođe do tebe dok se ne zahvaljuju izvoru, dakle vlasniku te blagodati. Dok vjernici vjernica, istinski vjernici vjernica moraju biti svjesni riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Ja ejuhan nasu zkuru ni'mat Allahi alaikum Hal min khaliqin gajru Allahi jarzukukum min as assamai wal ard La ilaha illa hu fa anna tu'fakun O ljudi, prisjećajte se Allahu i blagodati prema vama Je li to postoji neki drugi stvoritelj koji vas nebesa i zemlje obskrbljuje? La ilaha illa huwa fa anna tu'fakun Nema istinskog Boga osim njega, pa kuda se onda odmećete? Kuda onda odlazite? Istinski vjernik i vjernica moraju biti svjesni Allahu i subhanahu wa ta'ala riječi وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I nema ama baš ni jedne blagodati koju uživate, a da ona nije od Allaha. Vjernike vjernica trebaju biti svjesni Allahu subhanahu wa ta'ala riječi Ma jeftahillahu linnasi mir rahmetin fala mumsike laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al hakim bilo koju milost da Allah spusti ljudima, niko je ne može sustegnuti, niko je ne može zaustaviti. I koju god da Allah subhanahu wa ta'ala sustegne milost ljudima, niko im mimo njega ne može spustiti, a doista Allah subhanahu wa ta'ala silni i mudri. Tako su vjernik i vjernica, istinski vjernik i vjernica, ubijeđeni da sve blagodati dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala i stoga svojim srcem sve te blagodati priznaju samo Allahu subhanahu. Zahvalnost jezikom jezik obavještava o onome što se nalazi u srcu, je li tako? Pa ukoliko se srce ispuni zahvalnošću uzvišenom Allahu na njegovim blagodatima, zasigurno će se pokrenuti i jezik da hvali i veliča uzvišenog Allaha po tim i zbog tih blagodati. Pa tako nalazimo Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Da, kada bi se budio iz sna, kada bi ustajao, šta bi govorio Allahov poslanika alihi salatu wasalam? Kada bi ustajao iz sna, šta bi govorio? Koji zikr bi učio? Koju dobi bi učio? Ha? Kratko, početak samo dove. Čujete li me? Dalje. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Jeli tako? Kako se bilježi kod Buharije i kod Muslima od Al-Bara ibn Adiba radijallahu an. Odma zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah ga vratio u život. Allah ga vratio u život. Jeli tako? Kada bi se budio iz sna, san jedan jedna vrsta smrti, jeli tako? Pa kada ga je Allah subhanahu wa ta'ala vratio u život, zahvalio bi se Allahu subhanahu wa ta'ala odmah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Neka je hvala onome koji nas je oživio nakon što nas je usmrtio i doista njemu ćemo se svi vratiti. Također, kako se bilježi kod e, imama Tirmizi o njegovom sunenu od Ebu Hureyre radijallahu talani, šeha Albani alihi ramtala, ovaj hadis čini vjerdostanim, Allahu poslanika alihi salavcam također bi učio drugu dovu, Alhamdulillahi alladhi afani fi jasadi, varadde alaya ruhi, wa adana li bi dhikrihi neka je hvala Allahu subhanahu wa ta'ala onome koji mi je podario zdravlje u mom tijelu i koji mi je vratio moju dušu i koji mi je dozvolio omogućio da ga spominjem kada bi odlazio u postelju učio bi odmah na početku spominjao bi ha Allahu ime Bismike Allahumme emutu vahja, kako se bilježi kod Buharije, ali tako, sa Allahovim imenom živimo i umjeremo. Također Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao kada god čovjek osvane ili nema nijednog roba čovjeka koji osvane pa kaže gospodaru moj sve jedna blagodat s kojom sam osvanuo ili neko drugi od tvojih stvorenja sva ta blagodat pripada samo tebi koji nemaš sudruga pa neka je samo tebi svaka hvala i neka je tebi svaka zahvala, ko kaže tako, kada ustane ujutro, zahvalio se za, dakle, zahvalio se za dan u kojem živi. I ko kaže isto tako naveče zahvalio se za noć, dakle, koju, koju provede. Kako je, jeli, stoji u vjerodostojnom hadisu kod imama, kod imama, e, u stvari kod, u dobrom hadisu od e, Eh, kako šeh uh, eh, Bimbaz ali Hramtola ocjenio ovaj hadis, ili kao, kao dobar hadis. Također, zar se ne spominje, spominjuju se blagodati, ko poznaje Sejdul Istikvar? Sejdul Istikvar ha, ide, kako? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduke, wa ana ala ahdika wa adike mastata'at. Dalje, اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وأديك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت ذلك إيه؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أبوء لك بنعمتك علي يا priznajem svaku blagodat, svaku tvoju blagodat koju si podario meni. svaku tvoju blagodat koju si podario meni ja priznajem tebi i priznajem svoje grijehe pred tobom. Dakle, na takav način zahvaljuje se, zahvaljuje se, zahvaljuje se jezikom Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim, zahvalnost tijelom, zahvalnost tijelom Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima sastoji se u činjenju dobrih dijela. U činjenju dobrih dijela, pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, što se može nazrijeti, što se može zaključiti iz riječi Allaha subhanahu wa ta'ala وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا i mi smo čovjeku poručili da svojim roditeljima čini svaki vid dobročinstva. Majka njegova ga u mukama nosi i s mukama ga rađa i njeno nošenje, njegovo nošenje i dojenje, dakle traje 30 mjeseci. Hatta iza belaga ešuddehu, wa belaga erbaina sene. Kada on porasta i kada dosegne godine, jeli 40 godina, kale rabbi, euzi'ni en eškure, ni'mete kelleti en amte alije, wa ala valideje, wa en amele salihan tardaha. A, kada dostigne te godine, on kaže, gospodaru, omogući mi da budem zahvalan tebi na blagodatima koji si podario meni i mojim roditeljima i da ti činim dobra djela s kojima si ti za, zadovoljen. Ha, pa kažu islamski učenjaci, zahvalnost Allahu subhanahu wa ta'ala tijelom biva činjenjem dobrih dijela, jer su ovdje odmah nakon šukra, nakon šukra, nakon zahvalnosti spominjena, spomenuta dobra dijela s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zahvalan s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Stvari koje će nam pomoći u našoj zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima jesu sljedeće. Da se prisjećamo Allahu i blagodati, da ih spominjemo i razmišljamo o njima. Da gledamo u onoga koji uživa manje blagodati od nas. U onoga koji je na nižem stepenu od nas. Kao što je došlo u hadisu انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم gledajte onoga koji je ispod vas, nemojte gledati onoga koji je iznad vas, pa ćete tako najbolje priznavati Allahove blagodati koje vam je on koje vam je on podario. Najbolje ćete tako poštovati Allahove blagodati koje vam je podario. Zatim, Ono što će nam pomoći u našoj zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima jeste svjesnost da ćemo biti pitani za sve blagodati sutra na sudnjem danu. Za sve blagodati sutra ćemo biti pitani na sudnjem danu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Thumme letus alunne jevme idin anin naim. Thumme letus alunne jevme idin anin naim zatim ćete zasigurno toga dana, sudnjeg dana, biti pitani o svim blagodatima. Također, da budemo svjesni da ukoliko budemo zahvaljivali se svome gospodaru Allahu subhanahu na njegovim blagodatima, da će nam Allah subhanahu wa ta'ala još više dati svojih blagodati i dotične blagodati još više povećati, budemo li mu nezahvalni da nas Allah sačuva takvog stanja, budemo li nezahvalni svome gospodaru Allah subhanahu wa ta'ala uskratit će nam, uskratit će nam dotične blagodati. Za kraj nekoliko riječi selefa naših ispravnih prethodnika o šukru zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima. Pa kaže Hasan al-Basri alaihi rahmetullah doista Allah daruje ljudima blagodati koje on hoće. Pa ukoliko mu ljudi ne budu zahvalni na njima, on im te blagodati pretvara u kaznu. Omer ibn Abdelaziz alihi rahmetullahi je rekao čuvajte Allahove blagodati zahvalnošću Allahu. Čuvajte Allahove blagodati kod sebe tako što ćete biti šakiri, zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. Imam Šabi alihi rahmetullahi je rekao zahvalnost Allahu je pola imana dok je jeqin ubjeđenje cijeli iman. Šukr obuhvata polovinu imana dok jeqin ubjeđenje čvrst iman u koji nema nimalo sumnje obuhvata dakle cijeli iman. Mutarrif ibn Abdillah alihi rahmetullah je rekao pogledao sam u zdravlje i zahvalnost pa sam uvidio da se u njima nalazi dobro dunjaluka i ahireta pa da mi se podari zdravlje i da na tome budem zahvalan Allahu draže mi je nego da budem iskušan pa da se strpim da mi se podari zdravlje i da na tome budem zahvalan Allahu subhane, draže mi je nego da budem iskušan i da se na tome strpim. Aun ibn Abdillah alaihi rahmatullah je rekao, jedan od islamskih pravnika, faqiha, rekao je, nisam vidio ni jedno dobro, a da uz njega nisam vidio zlo. Nisam vidio ni jedno dobro, a da uz njega nisam vidio zlo, osim zdravlja i šukra, zahvalnosti pa ukoliko tražite od Allaha, onda tražite ovo oba dvoje zajedno. Ukoliko tražite od Allaha, onda tražite zdravlje i zahvalnost na tome. Bekr ibn Abdillah el-Muzani, veliki islamski učenik, učenjak, pravnik e, šafijske ili pravne škole, učenik imama Šafije, jedne prilike jednog dana vidio je jednog hamala, nosača, kako na sebi nosi veliki tovar – i dok je nosio taj tovar, ogromni tovar na sebi, na svojim leđima, neprestano je govorio Alhamdulillah, estagfirullah. Alhamdulillah, estagfirullah. Alhamdulillah, estagfirullah. Neprestano je govorio. Pa kaže Bekr ibn Abdullah al-Muzani, sačekao sam ga dok spusti tovar sa svojih leđa pa sam ga upitao. Znaš li ti nešto drugo da učiš mimo ovoga? Ima li nešto drugo što ti poznaješ da učiš? Pa mi je Hamal rekao svakako, znam ja mnogo toga, znam ja mnogo šta dobrog da učim, znam ja da učim Kur'an, međutim, kaže vallahi prelijepe riječi, kaže, međutim, ja sam rob koji se nalazi između blagodati i grijeha. Ja sam rob koji se nalazi između blagodati i grijeha. Rob koji kod sebe uživa blagodati, pri sebi ima blagodati i koji čini grijehe. Pa se zahvaljujem Allahu na blagodatima, alhamdulillah, a oprosta tražim za svoje grijehe riječima estagfirullah. Pa veliki islamski učenjak Al-Muzani, čuši te riječi, rekao je Wallahi Hamal, nosač učenije od Bekra, Ibn Abdullah Al-Muzani. I svi smo mi, Allahovi robovi, koji se svakodnevno nalazimo između Allahu i blagodati i njegovih grijeha, pa požurimo Allahu subhanahu wa ta'ala kao što žurimo sa istighfarom, traženjem oprosta za svoje grijehe, kajanjem za svoja loša dijela, sa svojom teubom, isto tako požurimo Allahu subhanahu wa ta'ala sa zahvalnošću, sa šukrom, da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala robovi na svim blagodatima koje smo spoznali i koje, koje još uvijek nismo spoznali. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti i meni i vama i mojim i vašim roditeljima, svim vjernicima, muslimanima, i muslimankama. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti i smjeluje se i zavoli i podari svoje zadovoljstvo i učini zahvalnim Allahu i robovima, njegovim robovima, svima, sve, sve one koje volimo radi Allaha subhanahu wa ta'ala i koji vole nas radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Uspostavljamo ljubav radi Allaha subhanahu wa ta'ala i oni prema nama uspostavljaju ljubav koji se bore i zalažu na širenju Allaha subhanahu wa ta'ala vjere koji nas podsjećaju na Allaha subhanahu wa ta'ala i svojim riječima i svojom pojavom. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od njegovih malobrojnih, zahvalnih robova, da bude i on zadovoljan s nama i mi budemo zadovoljni ako Bog da s njime, o čemu ćemo ako Bog da ja se nadam, jeli u našim sljedećem druženju govoriti o zadovoljstvu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, ali isto tako i zadovoljstvo o zadovoljstvu Allaha subhanahu wa ta'ala s njegovim robovima pa ga molim da nas učini takvim. Ako ima nešto da nije bilo jasno, ako ima nešto da treba ponoviti, Bojrum, dakle, nekoliko minuta da vam ne bi mnogo uzeo vašeg dragoćenog vremena, jeli da se možete pripremiti za izuzetno jeli, vrijedno predavanje koje zaslužuje dakle, da mu se posveti maksimalna pažnja, jer dakle govori Allah subhanahu wa ta'ala govoru, najljepšem dakle govoru, najpotrebnijem govoru, dakle da svoje srce smirimo, da spoznamo svoj put, kroz Allahov govor i da ako Bog da na takav način dođemo do Allaha i njegovog zadovoljstva. Alhamdulillahi rabbil alemin, wa sallahuma ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.